Ապագան կերտողները երիտասարդներն են։ Նուշիկ Բարսեղյանի երիտասարդական կենարար հաղորդաշարն է եթերում։ Հիսուս Քրիստոսը առաջին դարի քարոզիչն ու կրոնական առաջնորդը լույս աշխարհ եկավ եւ սկսեց քարոզել։ Ինչպես ճշմարիտ կերպով հետևել Աստծուն, մարդկանց բուժեց, սովորեցրեց առակներով եւ իր շուրջը հավաքեց հետևորդներին։ Հիսուս Քրիստոսն իր 12 առաքյալների հետ քարոզեց տարբեր շրջաններում, մարդկանց ուղղորդեց դեպի ճիշտ ճանապարհը։ Քրիստոսը մահացավ խաչի վրա մարդկության մեղքերի խավության համար, հարություն առավ մեռելներից եւ համբարձվեց երկինք, որտեղից էլ վերադառնալու է։ Քրիստոնյաները հավատում են, որ Հիսուս Քրիստոսն իր մահվան միջոցով հնարավորություն է տվել իրեն հավատացող մարդկանց մաքրվել մեղքերից եւ հաշտվել Աստծո հետ։ Այսօր աշխարհի բազմաթիվ եկեղեցիներում Աստծո կողմից ընտրված սպասավորներն ապահովում են ժողովրդի եւ Աստծո միջև ստեղծված կապը։ Այսօրվա մեր հյուրը երիտասարդ սարկավագներ Հովանես Թորոսյանն ու Արսեն Մարտիրոսյանն են, ովքեր աստորտնությամբ եւ կամքով ընտրել են սպասավորի ճանապարհը։ Ամեն օր տերունական աղոթքը ասելիս մենք արտասանում ենք հետևյալ դողերը՝ «Եղիցի կամքը»։ Թերևս դա ամենակարևոր, ամենակարևոր խնդրանքն է, որ մենք պետք է Տիրոջը ուղենք եւ իմ հոգեորական դառնալու մեջ այդ դողերը շատ կարևոր նշանակություն նույնպես ունեցան։ Երկար տարիներով ապրելով Աբխազիայում եկեղեցի չի եղել հայկական եւ երբ որ կառուցվեց եկեղեցին, քահանա նշանակվեց թերևս Աստծո կամքով էր եղել, որ քահանան գա եւ ինձ ուղղորդի այդ դեպի այդ ճանապարհը։ Չնայած դժվարություններին, չնայած նրան, որ ցանկություն չկար հոգեորական դառնալը, Աստված ուղղորդեց դեպի այդ պատասխանատու ճանապարհը եւ իմ սիրտը, իմ հոգին նույնպես ենթարկվեց Աստծո կամքին։ Սովորելով Գևորգյան ճեմարանում խորհրդավոր կարգով ձեռնադրվել են սարկավակ, որը շատ պարտավորեցնող է բոլոր սպասավորների համար։ Աստծուն ավելի մոտ լինելով, զգալով նրա օրհնությունն ու սատարումը, սարկավակը ձգտում է ավելիին։ Մի ձեռնադրությունը սովորելու ուսանողական սովորելու տարիներին նայում էինք սարկավակների, որոնք տարիքով մեծ էին, աստծուց հարց էր ուղակի առաջանում մենք արժանի կլինենք մի օր այդ պատվին, որովհետև դա պատիվ էինք համարում կամ մենք արժանի կլինենք տեսնելու այդ ձեռնադրությունը կամ այդ պաշտոնը ունենալու իսկ ձեռնադրության պահից սկսած հասկացանք որ ոչ թե պաշտոնի ենք մոտենում այլ մոտենում ենք ծառայության իսկ այդ ծառայությունը ստանձնելը իրոք տարբերություն է դնում քո եւ դիմացինի միջեւ տարբերություն ոչ թե քեզ բարձրացնելու այլ տարբերություն քո նրա համար ինչ որ մի բան անելու համար ջեմարան ընդունվելուց յուրաքանչյուր ճեմարանական ձգտում է երկու բանի, երկու ձեռնադրության։ Առաջինը դա սարկավակական ձեռնադրությունն է, երբ որ արդեն հոգևորականը իրավունք է ստանում սկիհին դիպչելու, ասեմ ձեզ, որ դա շատ յուրահատուկ զգացողություն է, երբ որ 5 տարի սկիհին իրավունք չունես կպնելու, այնուհետև ամբողջ կյանքում, այսինքն, այնուհետև դիպչում ես եւ զգում ես, կարելի ասել, աստվածային զորությունը։ Եվ հասնում ես, երբ որ այդ արդեն իրավունքին, ասեմ, որ երկար ժամանակ է դու մնում ես այդ տպավորությունների տակ եւ այդ զգացողությունները, այդ պատասխանատվությունը երկար ժամանակ է չի լքում։ Այնուհետև արդեն երբ որ որոշ ժամանակ անցնում է, արդեն սկսում ես ձգտել քահանայական ձեռնադրությանը։ Գևորգյան ճեմարանը եզակի է իր կրթության տեսակի մեջ։ Այն դպրոցը, որ անցնում է երիտասարդը Գևորգյան ճեմարանում, կարևոր է նաև նրանով, որ չի պարտադրվում կրթությունից հետո մնալ հոգևոր ծառայության մեջ, բայց եւ հարկ է նշել, որ երիտասարդն ինքն է ընտրում այդ ճանապարհը, որոշում մնալ Աստծո կողքին իր ծառայությամբ թե ոչ։ Կրթության սկզբնական փուլում ճեմարանում դու չես կարողանում հասկանալ թե այս առարկաներն ինչի դեմ պետք կամ ընդհանրապես Աստվածաշունչը ուսումնասիրես կամ ընթերցելուց ինչի համար է պարտադրված այս ամենը։ Տարիների ընթացքում է, որ հասկանում ես միայն լծվելուց հետո է, որ դու կարողանում ես տալ։ Մանր-մանր հավաքելուց հետո է, որ դու կարողանում ես տալ։ Եվ այստեղ ամենաշեշտերին դուք շեշտեցիք առակազ գիրքը եւ այդ բարի մերժողական իմաստը մի հատ ընդունենք առակած եւ երբ որ մերժում ես ինչ տհաճ բառ է ստացվում։ Հիմա երկու տարբերակ ունենք մենք մեր կյանքում ընտրելու դեպի բարին եւ դեպի հակառակը։ Չենք կարող երկու տեղից առայել։ Ընտրությունը պետք է հստակ լինի։ Ջեմանը օգնում է յուրաքանչյուրին ընտրության մեջ հաստատ լինել, գոլ վիճակից դուրս գալ։ Այդքանով է պետք, որ Ջեմանը կամ Ջեմանական ինչ-որ մեկից ստանալ կամ Ջեմանի ուղով անցած մեկից խորտ ստանալ, քանի որ Ջեմանը այդ գոլ վիճակը հալեցնում է։ Տանելով դեպի դրականը, իսկ երբ որ արդեն հրաժարվում ես, դե բարձ է արդեն։ Ճեմարանում ստացած կրթությունը բազմաբովանդակ է, ինչպես ասվում է լատինական միասացվածքում, կյանքում որևէ գիտելիք ավելորդ չէ։ Շատ հաճախ մենք լսում ենք զանազան մարդկանցից, որ ճեմարանը տալիս է շատ հրաշալի կրթություն։ Բայց ես որպես ճեմարանական մի բան ասեմ Չնայած լավ դասախոսների, որոնք դասավանդում են Գևորգյան ճեմարանում, նաև պետք է շեշտենք, որ ամենակարևոր հանգամանքը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի լավ կրթության հոգևոր դաստիարակությունն է։ Այսինքն, եթե մնացած համալսարաններում պետական Հայաստանի մենք կարող ենք նույնպես լավ կրթություն ստանալ, ի տարբերություն հոգևոր ճեմարանի հոգևոր կրթություն չենք կարող ստանալ։ Եվ շատ կարևոր է նաև հոգևորքյան ճեմարանը տալիս է սովորելու ուղղություն։ Այսինքն ինքը քեզ սովորեցնում է սովորել ոչ միայն սովորեցնում է, այլ քեզ սովորեցնում է, թե ինչպես պետք է սովորես։ 30 եւ ավելի տարիների ընթացքում առաքելական եկեղեցու տարբեր թեմեր են վերաբացվել։ Եկեղեցական կյանքը տարածական է դարձել եւ մեր երիտասարդները հնարավորություն ունեն Աստծուն ավելի շատ ճանաչելու, իրենց կրոնն էլ ավելի լավ բացահայտելու եւ լինելու Աստծո կողքին, ինչպես որ Աստված է մեր կողքին։ Եկեղեցին խրախուսում եւ հորդորում է քրիստոնյաններին եկեղեցու եւ Աստծո կողքին լինելու համար։ Նշեմ, որ չնայած որ շատերը Աստծո մասին չգիտեն, Աստծո մասին քիչ են խոսում, քիչ են լսում, բայց իրենց մեջ հոգևոր կյանքը որոշ չափով նստած է իրենց սրտի մեջ։ Իրենց արարքներով, բարի անելով, մարդուն լավը ցանկանալով, դա ամբողջ հոգևոր կյանք է։ Դա Աստծո պատվիրան է, չնայած որ շատերը չեն գիտակցում դա։ Ինչը վերաբերում է մնացյալին, ինչը վերաբերում է տարբեր Կիրակնորյա դպրոցներին, երիտասարդաց միության ժողովներին, ապա մեր եկեղեցին շատ կարևոր քայլ է արել։ Մենք Արցախում շատ քահանաներ, սարկավագներ կազմակերպում են նմանատիպ միջոցառումներ, որոնք ես հստակ ասում եմ, որպես ականատես շատ շատ օգնում են երիտասարդներին իրենց հոգևոր կյանքում զարգանալու, հմտանալու, ճանաչելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ ուրիշներին միախմբելու եկեղեցու շուրջ։ Դրա համար պետք է ոչ միջիկ ու ջանք չխնայել ու միշտ միշտ պայքարել, որպեսզի մեր երիտասարդությունը, մեր հայ ազգը դառնա Աստծո ազգ։ Հենց Աստծո առաջի պատվիրանը ես եմ քո Տեր Աստվածը եւ ինձանից բացի այլ աստվածներ չպետք է ունենաս։ Այսինքն ինչ է ուզում ասել, որպեսզի մենք մեր հայ ազգը, ամբողջ աշխարհը կուրքեր չշինի իր համար, այլ աստվածների, սուտ աստվածների չդավանի եւ մենք մեր ոչ մենակ իմ համար եմ ասում, ամ, ամբողջ հայ ազգը պետք է իմանա, որ ունի մեկ աստված, մեկ ճշմարիտ աստված, ով որ միակն է, ով կարող է փրկել մեր ազգը, իհարկե մեր գործով, մեր ջանքերով, բայց Աստված է, որ պետք է մեզ փրկի, ու մենք միշտ պետք է հիշենք այդ պատվիրանը, որ ես եմ քո միակ Աստվածը, որ քեզ հանեցի եգիպտացիների տնից, ծրկության տնից, ինձանից բացի այլ աստվածներ չպետք է ունենա։ Ես ընդհանրապես Աստծո 10 պատվիրանները շատ-շատ եմ սիրում, շատ գեղեցիկ են, շատ ճշմարիտ են, նաև ասում է պատվիր քո հորն ու մորը, Դա մեր ծնվելուց երևի ամենակարևոր պատվիրանն է։ Յուրաքանչյուր ծնող մտածում է իր երեխայի համար ու մտածում է իր լավ օրվա համար բախվա։ Դրա համար մենք պետք է մեր ծնողին պատվենք, հարգենք, որպիսի լավ ապրենք այս կյանքի վրա։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարներ։ Այսօրվա մեր հյուրերը երիտասարդներ Հովանես Սարգսակ Թորոսյանն ու Արսեն Սարգսակ Մարտիրոսյանն էին։ Տաղավարում աշխատում էր հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Արսեն Հայրապետյանն էր։ Լսեք Աստծո ձայնը եւ հետևեք նրա 10 պատվիրաններին։